Христийн цогцон нэг тухай тэгээд таац тагаа нэг сэтгцний Үнтэй тэгээд нэгэн пастор юу гэдэг юм бэ? Христийн индиферентат цогцон ингэж дэхат Trainer etwas tun müssen, ist die Orientierung absehen. Diese Jesus-Technik, die Geistgrundlage, ihn, die klinische Technik, die 알고 있습니다. 네. 또 말씀 프로 학습식 어떻게 지 이제 아니 걸고기 дээр бас тооны хийж Энэ бол батас ийм боломжтой юм уу? Haremos este recorte, na Roma, nos tem de mais гарын байсан нэг мод хараад хичээл байдаг байсан. Тэгээд би тэнгэр бат тэгээд тэнгэр бат цаа. Хэнтүү энд хаваа тэнгэр бат хамсаг Иесус Иесус запланировал тэгээд 시원한 믿음을 주었다. 한 가진 한큰 한쪽 때가 혹시 아메스닉 말씀을 주셨고 인순 특강사가 자비라 예수 나스 우리 공동체가 혼자가 되게 그죠? 왜 숨을 쉬어